Qurayshning odatiga ko'ra yangi chaqaloq tug'ilsa, bu chaqaloqlarni emizishlik uchun sahroga berib oladigan odati bor edi. Quraysh qabilasi mana shunday odati bor edi. Birinchidan Makka haj qilinadigan joy. Xilma-xil odamlar keladi. Keladida har xil lahja, har xil sheva egalari bir necha oylar, bir necha yillab hozirgidaqa qolib ketishadi. Hozir mana hali umraga borib haj qilib kelayotganlar bor. hajdan keyin qolib ketdi bir 10 xil bahona bilan qolib ketayotganlar bor. Xuddi shunga o'xshagandek Makkaga haj qilgani kelgan kishilar bir necha vaqt bir ancha vaqt qolib ketishar edi. Tabiiy har xil lahja, har xil sheva egalarini ta'siri ostida ulug'aygan bolalar ham sof arabiy tilini esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun agar sahroga berib yuborsa, bitta qabila bilan turadi, sof badi, fusho deyiladi mana, badiy tilida, arab tilini sof tilida gapirishadi. Shu bilan to tili mustahkam o'rnashib olgunicha sof tilga boshqa qabilaga aralashmaydida o'sha yurtda, o'sha qabilada yashaydi. Demak, birinchi sababi tili sof arab tiligicha qolishligi kerak. Har xil shevalar aralashmasligi kerak. Ikkinchidan, shaharda ulg'aygan bolalar sahroda ulg'aygan bolalarga qaraganda muloyimroq, yumshoqroq, nozikroq bo'ladi. Ammo sahroni sharoiti og'ir, sahroda yashashlik tabiiylikka yaqin. Shuning uchun ana shu joyda yashagan odam, bola, ulg'aygan bola jismonan baquvvat bo'lib yetishadi. Uchinchidan, Makka Makkaga haj qilgan xavfli odamlar kelar ekan, albatta ular bilan xavfli kasalliklar ham keladi. Makkani havosi sahroni havosidan farqi bor edi. Sahroning havosi toza. Shuning uchun sahroda yashagan odamlar kamdan kam kasal bo'ladi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra Arablar, xususan Quraysh qabilasi farzandlarini emizishlik uchun sahroga berib yuborardi. Mana shu emizgan olib ketadigan odamlar mana aytdik sahroy arablar bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishgan paytlarida Banu Sa'd Bakir Bakr qabilasidan bo'lgan emizishlik uchun bolalarni olib ketgan ayollar Makka'ga kelishdi. Ularning orasida Halima ismli ayol ham bor edi. Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga qur oshib yetgan, nohatta bir ekin-tikinlari o'lgan, hayvonlari ozigan arvaga mana shunday qiyin ahvolatda edi ular. Halima aytadi, faqirligimizdan deydi. O'zimni bitta emizikli bolam bor edi, shunga ham sutim yetmasdi deydi. Endi nima uchun ikkinchisini oladi desa, ana shu bolani olsa, ota-onasidan bir muruvvat ko'rishlik maqsadida rizq talabida kelishadi. Ammo ana shu bolani emizish uchun olayotgan ayollar bolani faloncha narxga emizib beraman deb baholashilmas edi. Baholashmas edi. Chunki qanday qilib ayol kishi o'zini sutini sotadi? Bu ayb hisoblanadi. Urf, odat ana shu 2 yillik emizishlik muddati nihoyasiga yetgandan keyin bolani qaytarib ota-onasiga olib kelsa, otasi bir ikrom, hadiya tariqasida bir mablag' beradi. Shuning uchun olinayotgan bolani otasi boy bo'lishligiga bu ayollar xaris bo'ladi. Chunki puldorroq odamni bolasini olsa, sog'a salomi ham balatroq bo'ladi. Halima Sa'diya kelayotgan mana shu ayollar jamoasi kelar ekan, Halimaga qarab turib, "Ey Halima, tezroq yuring, bizni kech qoldirib yubordingiz" deb ma'lumot qilishadi. Halima mingan eshak nihoyatda bir qaralig'idan, quvvatsizligidan, ochligidan nihoyatda bir zo'rg'a yurib kelardi. Har qancha turtib shoshiltirmasin, iloji bo'lmasdi, sekin kelardi. Mana shu sababga ko'ra Halima Makkaga hamma ayollardan kech qolib keldi. Ayollar Halimadan avval kelib, ana shu chaqaloqlarni istagan paytda e, Omina o'zi farzandi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ularga ro'baro qilganda kim zurriyotidan Abdul Muttolibdi. Annasi nasab balat ekan. Otasi kim? Otasi o'tgan. Endi otasi yo'q bo'lsa, bu yetimga biz parvarish qilsak, uni onasi yo'q bobosi qanchalik bizga bir muruvvat qila olardi? Hech qachon otasi, onasi yoki bobosi otasi xaris bo'lgandek farzandiga xaris bo'lmaydi. Hamma enagalar rad qilishdi. rahmatan lil alamin bo'lib kelgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni hech kim olmayapti. Hammasi bitta-bittadan bolani oldi. Halima kech qolib keldi, istodi, bola topolmadi. Omina Halimaga payg'ambarimizni ro'baro qilganida otasi yo'qligini bilgandan keyin u ham olishdan boshladi. Chunki o'zi rizq deb kelgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot hech kim olmayapti. Shunda Makkani tashqarisiga chiqqanidan keyin Halima eriga men bilan kelgan hamma hamrohlarim bittadan bolani olib ketsa, men quruq qaytaman. Eri aytdi, "Mayli, olaveraylik. Shoyat Alloh ana shu bola tufayli bizga barakot bersin." Halima qaytib bordi, ominani qo'ldan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldi. Olishligi bilan barakotlar zohir bo'la boshladi. Olishligi bilan Halimani ko'kragiga sut to'lganligini sezdi. sodir bo'lgan barakotlardan bir yana bittasi eshagida ko'rindi. Kelayotganda zo'r qadam bosib kelgan. Jamoaning orqada qolishiga sabab bo'layotgan kechiktirayotgan eshak endi hammadan o'zib keta bo'lib qoldi. Halima harcha buni sekinlashtirishga urinmasin, iloji edi Shunda hamrohlari "Ey Halima, bu kelayotganimizda minib kelgan eshagimni tushib, nima bo'ldi bunga?" deb Bilmayman, hayronman. deb Alloh taoloning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan ikrom izzat edi. Bitta bolasini emizib to'ydira olmayotgan Halima endi ikkala bolani ham emizib olgan bo'ldi. Mana aytdik, Banu Sad yerlariga qo'rg'oshli yetib, nohada bir faqrlik, qiyin ahvolda yashayotgan bo'ladilar. ular. Halimaning uyida qari sudermay qolgan qo'ygan bir urg'oqchi tuyasi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan semirishni boshlaydi. Yelimiz sutga to'ladi. Hamma bundan hayron bo'ldi. Halimani qo'ylari semirishni boshlaydi. Ular ham sutga to'ladi. Odamlar ko'rib hayron bo'ladi. Hammani qo'ylari oriq, soriq, qiylangan, Halimani qo'ylari ham, tuyalari ham semiz, sutga to'lyapti. Ana shu qo'ylarni haydab ketadigan cho'ponlarga boshqa kishilar aytardi, "Voy, Halimani qo'ylari qayerda yuribdi. O'shaga boqish senlar ham, qara qo'ylarni semirganini." desa cho'pon aytardi, o'shada boqyapmiz biz ham, lekin foydasi bo'lmayapti. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tufayli Halimaning uyiga kirgan barakot edi. Shuning uchun birodarlar, bizni tijoratimiz ravon yurayotgan bo'lsa, hamma yog'imiz besh bo'layotgan bo'lsa, qaysi farzandimiz tufayli ekanligini bila olmaymiz buni. Halimani eshagi kech qolib kelganida hamma boylarda bolalarini ayollar olib bo'lgan edi. Halima albatta xafa bo'lgan bo'lsa kerak. Shu eshagim baquvvatroq bo'lganida, birinchi kelganida, ehtimol men ham boyda bolasini olardim degan. Ya'ni mana shu eshagim orqada qolganligini o'ziga zarar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Hozir shunday odamlarga o'xshab. Lekin alal oqibat nima bo'ldi? Foydasiga bo'lib chiqdimi? Asa antakrahu sha'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqmaydi. hayotida bir ish sodir bo'lsa sizlarga yoqadi. Ehtimol orqasida ziyoni bor kim biladi buni? Bir ishni yomon ko'rasizlar deyapti Alloh taolo. Orqasida yaxshilik bor. Bir ishni yaxshi ko'rasizlar, yaxshi ham shunaqa bo'lgan deysiz, orqasida ziyoni bor. Sizlar bilmaysizlar uni foyda ziyoni, Alloh biladi deydi. Xuddi mana shu o'ringa payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilsak, Musa alayhisalom Xizr alayhisalom bilan kurashdi. Sizga berilgan ilmdan menga ham o'rgating dedi, o'rgataman, faqat nima uchun qilganligimni bir ish qilsam so'ramaysiz dedi. Xullas mana mashhur qissa kemani teshib qo'ydi. Kema ahli cho'kishga yaqin bo'ldi, zo'r bozor nariga sohilga yetib borishdi. Bu kema miskin odamlarnikida, tirishchiligi shu kemasi bilan. Kemani tani teshib qo'ygandan keyin kemachiga chiqinmi bu? Rasbotmi bu? O'sha kemachi aytgan bo'lsa kerak. Chataq bo'ldida mana shu teshilib qolgani. Shu chiqindi o'rniga falon ishimni qilib oladim desa kerak. Bizda bo'ladi shu narsa. Keyinchalik Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga bu qilgan ishlarini sababini aytib berar ekanda, aytdiki, men keyin mana teshib qo'ydim. Sababi narigi sohilni podshohi kelgan kemalarni hammasini tortib qo'yatuvdi. Aybli ekanligini ko'rgandan keyin podshoh pek qo'ydi unga dedi. Demak, mana shu teshilganligi foyda bo'lib chiqdimi oqibatda? Shuning uchun mashinangizga bora olmagan bo'lsangiz, bolani zotilib ketib o'sha yerdan qolib qolgan bo'lsangiz, hamda ayting Alloh ehtimol bir balodan saqladi. Bir yil yopolmadiz tomingizni, bir yaxshilik bor. Bir yil uylanmadiz, bir yil chiqolmadiz qizingizni. Ehtimol bir yaxshilik bor. Yaxshilab eshitib turaylik. Yaxshilab eshitib turaylik. Biz iymonni 7 ta shart, iymonni 7 ta rukniga shartiga iymon keltirganmiz. Allohga, farishtalarga, ha? Shundan bittasi yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Quyidagi Imom Termiziyning sahihlarida keltirgan hadisga xulosa olamiz. Hozir bu mavzudan chiqish emas. Nabi sallallohu alayhi aytadilar. Senga yozilgan narsa adashib boshqa birovga o'tib qolmaydi. Birovga yozilgan yaxshilik yoki biror narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shunga iymon keltirib olmaguningcha Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilayotgan bo'lsang ham sen jahannam ahlidansan deydi. Nima degani? sizni peshinizga yozgan narsa albatta keladi xotirjam bo'ling degan birovga yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi xotirjam bo'ling ertaga krizis bo'lar ekan ertaga manaqa bo'lar ekan siz siqilmang degani peshinizga yozgan ish bor undan oshiq ham bo'lmaydi kam ham bo'lmaydi shunga iymoninglar agar zaif bo'lsa shunga ishonmasdan turib u besh mahal namoz o'qib juma o'qish emas masala ishdir uhud tog'idagi oltinni kim sadaqa qila oladi oramizda lekin shunchalik ulug' ibodatni qilib turib Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilib, boshingizga keladigan yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga shubhangiz bo'lsa, jahannam ahlidan istayaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Eshigi kech qolg'ida ham haq bo'lgan bo'lsa kerak, xato qildi. Oqibati nima bo'ldi? O'shuning uchun mu'min odamning boshiga qanaqa kun kelar ekan, albatta u uchun yaxshi. Rozi bo'lib qabul qilish kerak. Sovg'ib ketdimi demak, shunda bitta yaxshilik bor. Ishingiz yurishmadimi, shunda bitta yaxshilik bor. Faqirmisiz demak bitta yaxshilik bor. Ehtimol o'sha davlatni berib qo'ysa ko'tara olmay qolarsiz siz. Haqiqatdan deymiz, ertaga chiqib qilayotgan ishimiz umuman teskarisi bo'ladi. Bu degani yotib olish kerak, Allohga aytgani bo'ladi degani emas. Inson rizqining sababini, salomatchiligining sababini hamma mehnatni qilib qo'yib turib, natijasiga kelganda endi bu yoqqa Allohdan deydi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qildik, natija Allohdan. kelishdiga demak issiq bo'lib ketsa ham ming'illamaylik chunki issiq bo'lib ketuvdi dod dedik isib ketdi gripp bo'lib ketdi chang bo'lib ketdi boshqa bo'lib ketdi alloh taolo bir hafta sovug'ini beruvdi endi ko'milib tugab qoldi sovuq bo'lib ketdi boshqa bo'lib ketdi innal insana li lakanut va innahu ala zalika inson parvardigorini bergan ne'matlariga nonko'r yana o'zi guvoh bunga boradi ham bobboyda davom etkazadi Xo'p, darsimizga qaytamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2 yoshgacha Halima Sadiyani uyida ulg'aydi. Halima aytadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqida u Zot sollallohu alayhi vasallam boshqa bolalardagi ulg'aymadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 yoshga kirganida xuddi 6 yoshga kirgandek ko'rinardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog'lom va baquvvat bo'ldi. 2 yoshga kirganida birodarlar, ravon so'zlari sof o'zini arab tilida ravon so'zlari. Odatda 2 yil emzilgandan keyin bolalarni onalariga, otalariga qaytarib olib borib Kim endi agar yana berib yuborishni xohlasa qaytarib berib edi Kim olib qolishni xohlasa olib qolar edi. Ominani undan Muhammad rasulullohdan boshqa farzandi yo'q bo'lganligi uchun olib qolishligini aytdi. Lekin Halima 2 yildan beri ko'rayotgan barakadan ajragisi kelmasdan endi qaytarib beravering, yaxshi o'siyapti, ana nima bo'lsa ham bizni havo toza, Makkada kasallik xullas ming xil da'vo bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning onasini rozi qilib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam olib ketdi. Olib borib bir qancha vaqt o'tishligi bilan ko'krak yorishligi voqeasi sodir bo'ldi. Bu shundaki, kunlarning birida Halimani o'zini o'g'li shoshganicha keldida Qurayshlik ukamni ikkita odam kelib qornim yorib qo'ydi dedi. Halima bilan eri shoshganicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda uzoq sollallohu alayhi vasallam qo'rqgan holatda, ranglari o'zgargan holatda turardilar. Senga nima bo'ldi so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam javob beradilarki, oldimga oq kiyim kiygan ikki kishi kelib, menga yerga yotqizdilar. Meni yerga yotqizdilar. So'ngra ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, ana shu davr haqida mening oldimga ikki farishta kelib, ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. uni oltin jomga to'ldirilgan zamzam suvi bilan yuvdilar. Yuragimdan qora alaqani, lahta qonni chiqarib tashlab, bu farishta bu sizdagi shaytonning ulushi edi dedilar. So'ngra qalbimni hikmat bilan to'ldirib, qalb yuragimni joyiga qo'yib tikib qo'ydilar sahiy Sahih hadislarda keladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ana shu paytda ko'kraga ochib qaralganda tikilganiga alomatlari bor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo yoshligidan o'zi bir ma'sum qilib saqlagan edi. shaytonni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdagi ulushi mana shu bilan yo'q bo'ldi. Endi bu bilan demak insonning yuragini yorib turib shu qonni chiqarib olsa, shaytonni yomonligidan omon qolar ekan degan gap bo'lmasin. Bu payg'ambarimizga xos bo'lgan narsa. Halima bu bo'lgan ishdan xavotirga tushib eriga bu bolani sog'ligida olib borib beraylik onasiga. Olib borib berishdi. Omina nima bo'ldi? Qaytarib kelibsizlar dedi. Omon, sog' qo'l butun, mana qaytarib olinglar dedi. Yo'q, aytinglar dedi. olib ketayotganda juda bir harisli olib ketgan dedilar. Ular bu ko'hra yorishi voqeasini aytib berishdi. Omana jinlar bir yomonlik yetkazishdan qo'rqdilarmi dedi. Ular ha deganda yo'q, Allohga qasam bu bolam yomonlik yetmaydi jinlardan. Chunki men homilador bo'lib turgan paytimda tushimda menga nido qiluvchi yagona bo'lgan Allohdan har qanday hasadgo'yning yomonligidan unga panoh berishini so'rayman deb o'rgatgan dedi. Mana shunday deganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilib onasining oldiga qaytib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 6 yoshga kirganida onasi Nabiy sollallohu alayhi vasallamni Yasribga olib bordi. Yasrib Ominaning o'zini vatani, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'alarini yeri, Banu Najjar qabilasiga bordi. Ular bilan birga Umma Ayman Ominaga xizmat qiladigan ayol ham bor edi. Madinadan ziyorat qilib qaytib kelar ekan, otasini qabrini Madinadan taxminan bir 150 km tashqariga chiqilgandan keyin Abvo degan joyda omina qattiq kasal bo'lib shu yerda vafot etdi. Uni Ummu Ayman ko'mdi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkaga olib keldi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 ga kirganda ham otasidan, ham onasidan ayrilib yetim bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bobosi Abdul Muttolib o'zini kafilligiga oldi. Albatta payg'ambarimiz oliy nasabli hasib kishilardan edi, lekin faqir edi. Abdul Muttolib o'zi ham boy emas edi. Chunki Ka'bani xizmati, hojilarni oziq-ovqat bilan, suv bilan ta'minlash Abdul Muttolibning vazifasi bo'lganligi uchun bori pulini mana shu saxovatga, karamga sarflash uchun faqir edi ular. Abdul Muttolibning oldida payg'ambarimiz 2 yil o'tirdi. 8 ga kirganda bobosi Abdul Muttolib ham o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota degan so'zni gapirmaganlar. Onasini mehriga to'lmagan. Bobosini qo'lida qoldi. Abdul Muttolib Qurayshning yakka oqsoqoli edi. Uni Ka'batullohning oldiga solingan joyi bor. Abdul Muttolibdan boshqa hech kim unga o'tirmasdi. Boshqa farzandlari chiqib Ka'bani oldiga kelib, tikka turishar edi. Otasi kelib to'shagiga o'tirmaguncha. O'tirgandan keyin har kim joyiga o'tirardi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 yashar, 7 yashar bola yugurib kelib, bobosining to'shagiga o'tirib olsa, amakilar tur tur. Bobangni joyidan tur deganida Abdul Muttolib aytardiki, bu balani tep qo'ylar dedi. Allohga qasam, bu balamda buyuk bir ish bor. Yoshligidan bobosidan va amakilardan hurmat ko'rib katta bo'lgan bola o'ziga qanday bir cheltimagan, so'kmagan, hurmat bilan katta qilgan. Endi bizni olaylik. bas o'yla hadi ketdi piyolani sindirib qo'ysa so'kadi kiyimini yirtib kelsa so'kadi uxlamasa hozir eshikka yopib yuboraman itti bolasi deydi bu ona shu ikkiga uchga kirgan bolasini uxlatishligi onani ishi emasmidi yalinadimi yolvoradimi hikoyat beradimi qur'on o'qib beradimi shu onani ishimidi o'zini ishini bu yana bolani go'shini kesishlik bilan to'yg'izib qo'yadi. O'zini go'shini o'zi yegizib qo'yadi. Uyni to'rar ekan, uni yopadi ekan. Keyin qo'rqoq. Onasini so'ysa ham, otasini so'ysa ham bunaqa ruhi yo'q bola indamay turaveradi. So'ysa so'kilib qoladi deydi yana. Farzandlarni onalari tarbiya qiladi, yaxshilab bilib olaylik shu narsani. Zubayr ibn Avvomdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havorisi bo'lgan kishini Sofiya bint Abdul Muttolib onasi tarbiya qilgan bo'ladi. Ayollarimizga qarab turib farzandlarimiz kim bo'lishini ko'rib qo'yaveraylik. Siz ko'chani odamisiz. Siz o'sha qonni bilan e, ustini ta'minoti bilan shug'ullanasiz, ruhini onasi sindiryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosini oldida o'tirar ekan, mana 2 yil yashadi deb aytdik. Bobosi Qurayshda oqsoqol edi. Makkaga kelgan podshohlar, elchilar, vazirlar, kiborlar, mujoholar albatta abdulmuttolib bilan uchrashib ketadi. Bobosini oldida o'tirib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosi ular bilan qanaqa muomala qilayotganligini ko'rib o'qiydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetim, kambag'al, bechoralar bilan muomala qilishni biladi, chunki o'zi shunaqa edi. Endi faqat bular bilan emas, bobosi o'tirib katta toifadagi katta insonlar bilan ham qanday muomala qilish kerakligini kichkinaligini o'rgandi. Ishonoringlar, 6ga kirgan, 7ga kirgan bolalarni kalasi ishlaydigan bo'lib qolgan o'sha. Sizlar e'tibor bermasdan yosh bola deganlar bilan yozyapti bu narsalarni u. Er xotin o'tirib, dunyodan, hayotdan shikoyat qilib, hayotidan noroziligini bir-biriga gapirayotganda u yozyapti u. Mahallamizda kim yashayapti deb so'rang? Albatta davlatdan odam aytadi. Chunki siz er xotin gaplashayotganda shu bola, demak, yaxshi hayot, pulli hayot degan narsani olgan sizdan. noto'g'ri aytyapman. Olyapti u. sizni dunyodan shikoyat qilayotganingizni, g'iybat qilayotganligingizni, aka-ukangizdan, xotiningizga shikoyat qilayotganingizni televizordan yozyapti u. Endi kim bo'lsin bu? Siz uni ruhini, tarbiyasini shakllantirmaganingizdan keyin kim bo'lsin? E'tibor beraylik farzand boqayotganlar. Qiyomatda javob beramiz bu narsaga. Omonat ular. Mana darslarimiz avvalida aytganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz uchun tug'ilib vafot qilgunimizcha kim bo'lishimizdan qat'iy nazar boymizmi kambag'almizmi katta kichikmizmi bizga ibrat deb aytyapmiz mana go'dakligida payg'ambarimiz qanaqa tarbiya bilan ulg'aygan o'zini sayizligini ko'rgan hurmatliligini ko'rgan bobosidan o'rgangan muomalani odamlar biz shunaqa qilyapmizmi bugun borib yaxshi gapirib qolamiz besh yashar to'rt yashar o'g'limizga ikki kun bizni tashqaridan birov kelib tuzatib qo'ymaydi akalar Abdul Muttolibning oldida payg'ambarimiz mana shunday bir tarbiyani, hurmatni, e'tiborni ko'rib katta bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganlarida bobosi Abdul Muttolib ham o'tdi. Mana shu yerda shunday bir mulohaza qilish kerak, ozgina bir vaqfa kerak bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yoshligidan hayotda achchiqlarini ko'ryapti. hayotda achchiqlarini ko'ryapti. Ya'ni ota demaganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Otasini bag'riga bosgan emas Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Onani mehriga hali to'yib ulgigani yo'q, u yashab onasi ham ketdi. Bobosidan ajraldi. Hamma achchiqliklarni ko'ryapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun? Bu ilohiy tarbiya edi, birodarlar. Chunki mana shu narsalardan yaqin, eng yaqin odamlardan ajraganligi payg'ambarimizga ta'lim. Chunki otasi o'lsa, enasi o'lsa dunyoda tugadi degan emas bu. Hayotning bitta bosqichi bu. Ana shu bosqichni bosib o'tmasdan turib keyingi bosqich kelmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo o'zi tarbiya qilganiga ilohiy hikmat. Alloh taolo ba'zida bir narsani berishdan avval bir narsani olar ekan. Olib turib, keyin berar ekan. Nuh payg'ambar 950 yil da'vat qildi, qavmi masxara qildi, urushdi, sabr qildi, keyin nima qildi Alloh? Kema bilan saqlab, hammadan aziz qildimi? Ibrohim alayhisalom O'tga uloqtirildi, sabr qildi. Yurtidan hijrat qildi, sabr qildi. Keyin kim bo'ldi? Halilulloh, Allohning do'sti bo'ldimi? Yaqub alayhisalom eng yaxshi ko'rgan farzandi, eng yaxshi ko'rgan farzandi Yusufdan ajraldi. Sabr qildi. Yig'lab ko'zi ko'r bo'ldi, sabr qildi. Keyin Alloh Yusufni ham, Yoqubni ko'zini ham qaytarib berdimi? Avval olib turib, Alloh keyin beryapti, birodarlar. Musa payg'ambar o'zini yurtidan bitta odamni o'ldirib qo'ygandan keyin qo'rqib qochib ketdi. Keyin o'zini yeriga, Misrga Kalimur rohman bo'lib qaytdimi? Qaraylik-da tarixda. Alloh olib turib keyin berar ekan. Berganda xursandmiz. Rozimiz taqdirga. Ozgina olib qo'ygandachi? Iso alayhissalom onasi va o'zi ana shu faxshda bo'xtonga tuhmatga ro'bara bo'ldi keyin osmon yer Allohning mo'jiza ekanligiga guvohlik ko'rdimi va aylanib kelib payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam otasidan ayrildilar onasidan ayrildi bobosidan ayrildi mehnat mashaqqat chekdi makkada yurtidan quvildi makkani alloh taolo payg'ambarimizni ostiga berdimi muzaffar qilishi bilan g'olib bo'lgan holda kirganida men endi nima qilaman sizlarni bilasizlarmi deganida Ahun Karim, Ibn Ahin Karim deganda ozod sanasiz. Mana shunday mehnat mashaqqatlar, yoshligida yetimlik, mashaqqatda achchig'ini topgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qalbi qatib ketish kerak edi. Lekin ilohiy hikmat edi bu, tarbiya edi. Aksincha payg'ambarimizning qalbi rahm shafqat, muhabbatga to'lgan edi. Demak, insonning boshiga keladigan yaxshi yomon kun Alloh taolo beradigan bir bosqichi, xolasangiz ham, xolamasiz ham keladi u. Faqat unga rozi bo'lishlik kerak. Rozi bo'lishlik kerak. ertangi kunda g'am olib siqilmaslik kerak. Bola chaqamiz nima bo'lar kerak ertaga? Indinga nima bo'lar ekan demaslik kerak. Mehnatni qiling, natijani Allohga qo'ying. Chunki Uhud tog'ida oltinda ehson qilsangiz, agar ertangi kunda g'ami bo'lsa qalbingizda, qo'rquv bo'layotgan bo'lsa ertaga, bu iymoningizdagi nuqson bo'ladi. Abu Talib payg'ambar sollallohu alayhi o'zini qaramog'iga oldi. Abdul Muttolib vafot qilganidan keyin. Abu Talib Abdul Muttolibdan ham faqirroq kishi edi. 10 ta bolasi bor edi. otasiga bolalar yordam berardi tirishlikka. Endi ularni qatorda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mehnat mehnat qilishlikka yoshligidan majbur bo'lgan. Chunki bu ham bir siz bilan bizga tarbiyaki ozgina tirishlik qilishlikka qodir bo'lib qolishligi bilan payg'ambarimiz amakisini yelkasida o'tirgani yo'q. ishim yurishmabda o'tirgan o'g'il bolalar bo'lsa yaxshi eshitib olsin. Albatta millionni topish shart emas, sirazi xorosuvga tushib. O'sha nima bor? G'ish quyyaptimi? Shu ham tetirishlik. A birovni uyda mardikor ishlatib, shu ham tirishchilik. Payg'ambarimiz birodi yelkasida o'tirgandan hech qachon. So'raylik shu savolni. Eng afzal odam qaysi? O'zini qo'li bilan mehnati bilan tirishchilik o'tkazayotgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganidan boshlab 21 yoshigacha cho'ponlik bilan shug'ullangan. Cho'ponlik bilan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min nabiyyin illa wa ra'al ghanam." Har bir payg'ambar qo'y boqqan. Bunda ham bir hikmat bor. Chunki hayvon bilan muomala qilgan, hayvonga bir parvarish qilgan kishining qalbida rahim shafqat, halimlik, sabr hamda boshqaruvchilik sifatlari tarbiya topadi. Hayvon bilan muomala qilgan bolalar qalbida rahm shafqat sifat tarbiya topadi. Ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahroda qo'y boqish haqida aytadilarki, hikmat haqida sahroda qo'ylarni inson yolg'iz haydab yurar ekan, yolg'iz bo'ladi. unga olam haqida mulohaza qilish, osmonlarni, yulduzlarni, falaklarni ko'rib turib, koinot haqida fikr qilishga fursat bo'ladi. Insonni ruhiyatini poklanishiga sabab bo'ladi. Endi shaharda o'rtasida yashayotgan odamdachi, g'ola-g'ovur, bir ishda bir harakat, voqealar, hodisalar, bu narsalar haqida fikr qilishlikka vaqt bo'lmaydi. Bu yerda deyarli hamma qo'yib bo'lsa kerak. toqqandan tolaganni haydab chiqqan davrangizni eslangda hech kim yo'q yoningizda fikr qilishlikka majbur bo'lasiz tog'larni ko'rasiz osmonni ko'rasiz endi shaharda yurgan odamchi bir qarasa ey yoz bo'libdi deb qo'yadi qish bo'lib ketibdi deydi osmonga qarab yulduzlar ko'pdi vo shunaqa yulduzlar bor ekan deb chunki shaharni g'ala g'ovurida yashagan odamda yolg'iz qolib mulohaza qilishlikka imkon bo'lmaydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahroda qo'y boqishiga hikmatlardan bittasi mana shu edi. Subhana robbika robbil izzati masifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.